محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة إخوانا أخوان الإسلام ومسلمين المسلمين كم سيجين تايل سيموريا كم فلنفقي هذه الترحيلين kita akan membahas seputar permasalahan pernikahan di dalam Islam. dengan merujuk kepada Kitab Al-Masail jilid yang ketujuh di mana saya telah membahas menguraikan beberapa permasalahan pernikahan sebanyak 20 masalah lebih أيضا لقوله nikah merupakan perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam oleh karena itu beliau bersabda an-nikahu min sunnati nikah itu adalah sebagian dari sunnahku sunnah beliau al-islam islam adalah sunnah sunnah adalah islam keseluruhan ajaran Islam sunnah beliau sebagian atau di antara sunnah beliau nikah Oleh kerana itu Beliau melanjutkan sabdanya Faman ragib an sunnati Falaysa minni Barang siapa yang membenci Sunnahku Dia bukan dari golongan Barang siapa orang yang tidak mengikuti sunnahku Maka dia bukan dari golongan Yang dimaksud bukan dari golonganku dalam masalah ini Kalau seseorang tidak mau menikah tidak mau menikah bukan karena ur alasan yang dibenarkan oleh agama tetapi karena hawanya mengikuti hawanya mengikuti kemauannya ada kalanya dia tidak menyukai pernikahan dia meninggalkan pernikahan pernikahan karena tidak menyenanginya, karena tidak menyukainya atau bahkan dia meninggalkan pernikahan untuk ibadah. Dia akan beribadah terus kepada Allah dengan tidak mau disibukkan oleh pernikahan. Maka ini semua masuk ke dalam sabda beliau. Man ragiba an sunnati falaysa minni. seperti kejadian tiga orang yang datang menemui sebagian dari istri beliau. Hadis ini dicatat oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian menanyakan kepada istri beliau peribadatan beliau dan mereka menganggap sedikit karena Nabi saw telah diampunkan dosa yang telah lalu dan kemudian. Kemudian salah seorang di antara mereka akan beribadah terus menerus dengan meninggalkan pernikahan tidak mau menikah menyingkir dari pernikahan untuk apa? ta'bud, beribadah kepada Allah maka ditegur dimarahi oleh Rasulullah SAW. alaihi yang dibikin maknanya menyelisih menentang menolak sunnah beliau secara langsung atau tidak langsung. Tetapi kalau seseorang tidak menikah karena sesuatu sebab yang dibenarkan dari agama, maka dia tidak termasuk ke dalam hadis man ragiba an sunnati falaysa minni. Tetapi jelas dia telah kehilangan sejumlah manfaat dan faedah dari pernikahan itu sendiri karena di dalam pernikahan terdapat sejumlah fawaid sejumlah faedah-faedah yang demikian banyak oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada seluruh pemuda yakni pemuda muslim dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan saya catat di kitab ini di masalah ke-201 hadis nomor 891 perintah kepada para pemuda yang telah mampu untuk segera menikah an Abdullah qala dari Abdullah yakni Abdullah bin Mas'ud ia berkata qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami kami yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Secara khusus kami di sini adalah para pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami para pemuda, "Ya ma'syaral shabab, ya ma'syaral shabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." Man istata'a Barang siapa yang telah mampu minkum di antara kamu